golle nelaaɓe golle simaari goo tewofil e nder defteram adini nde mi windi heen kala ko yeesu fuɗɗi waɗde e janngindi haa e ñalaama mo safa o hade makko safeede o rokkiri jamirooje makko ruuhu ceeniiɗo o fayeede e nelaaɓe ɓe o teddinnooɓe caggal nde o leɓta o arii e maɓɓe te o holliriiɓe pilli keewɗe omo wuuri o feñinani ɓe fodde balɗi capanɗe nayi omo haalanaɓe ko fayiti e laamu allah ngu nde o wondi e maɓɓe nde o yamiriɓe woto ɓe goɗɗo yerusalem kono yoɓe pat fodore baaba on nde o wiɓi nani e hunuko makko nde yaya baptisanno koye ndiyam kono e nder balɗe daɓɓe ma on baptise e ruhu ceniɗo o e on saaha tawi nelaɓe ɓe ina ndenti namnimo mbi jomiraɓe beele ko e o saaha darnitta laamu israila ngu o jaabiɓe o wi wona onon poti andude jamanuji e sahaji ɗi baaba o taƴiri bawɗe mum ɗi kono so ruhu ceniɗo o ari e jippade e mon ma on keɓ bawɗe te ma on gon seede e jam to yerusalem e nder diwan yude fof kañum e samari haa to leydi haaɗi caggal nde o haari ɗum o safa ɓe ndewnimo giti haa ruldi suuɗi mo ɗo ɓe puttini asman o giti ɗo tawi omo safe worɓe ɗiɗo ɓorniɓe ko ranwi ngari ndari sar maɓɓe mbiɓe galila naaɓe woli sababu oɗon daro ɗo oɗon ƴeewa asman o o yeesu cafaaɗo e hakkunde mon artirta kono jiruɗon ina yaha dow asaman ni caggal ɗum ɓe gummi to hayri witende hayri oliwe nde ɓe dutti yerusalem ko foti no yolde yamirade ñande ñalama foftere tan nde ɓe jetti nde ɓe gabboyi to suudu dow to ɓe gowno rentude to ko ɓeɗo gonno pierre yohanna yaquba e andré philippe e thomas bertelemi e macca yaquba ɓi alphe simon guendiyanke o e yudas ɓi yaquba kamɓe foof ɓe ɓamdi ɓe nanti e torogol kamɓe e rewɓe ɓe wondude e mariyama yummum yeesu e miñiraɓe yeesu warɓe ɗen ɗon balɗi no gonɗimi ɓe ndentiratno ni ɓe gonno ko hedde temedere e nogas piyerre ummi wi bandiraɓe ko ruhu ceniɗo o habri e hunu ko dawuda ko ko woni e bindi he ko wawata tan ko timminede gila adan o haalino ko faati e yudas gontuɗo ɗowowo jagguɓe yeesu o yudas hiisanoko e men te o gollinomo e geɗal makko e sarwise men he e jobdi oñaare makko he o soodi hen gesa o marɓi e nder mabba reedu makko fucciti tektoki makko njoori yimɓe yerusalem fof nani ɗum ko ɗum waɗi ɓe ginniri gesa ba hekelde ma e nder ɗemgal maɓɓe ɗum fittata ko gesa ƴiƴam gati ina winda e nder deftere jabura he yo koɗirka makko wontu winde woto hay goto hoɗa hen ina winda kadi yo goɗɗo heeɓ dongal makko wadde ala e saago wooda jantuɗo e men seddodo e men gurtugol jomiraɗo yeesu on foti wonde ko gondunoɗo e men e kala saaha nde jomiraɗo yeeso waɗatno e men yaaha garta guila nde yaaya baptisnomo ha ñande o safa hakkunde men caggal haala piyerre ɓe gaddi worɓe ɗiɗo biyeteɗo barasabas hono yusufu guinnirteɗo yustus wondude e matiyas caggal mum ɓe tori e ɗiɗo konnguli jomiraɓe an ganduɗo ɓerɗi yimɗo hollu min holi e ɓeeɗo ɗiɗo mo toɗɗiɗa ngam lomtade yudas goppoɗo service o e nelal ngal yehi to fodanano o ɓe mbaɗi kuraji ɓe jani e mathiyas o yantina e nelaɓe sappo e gooɓe